amali isipokuwa ile iliyofanywa kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi ad-dinul khalis ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, dini iliyo safi kabisa, iliyo mbali kabisa na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, yawezekana watu wawili wamesimama katika safu moja, wasali swala moja, swala ya mmoja wao daraja yake iko juu katika mbingu za Allah subhanahu wa ta'ala, na wa pili, wallahi, swala yake yastahiki kutiwa ndani ya pipa lenye uchafu kwa sababu ya nia chafu aliyokuwa nayo. Hakuifanya ibada ile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa matendo yao watu hawa wawili ni yale yale. Kilichotofautisha ni ile nia iliyo katika moyo wa kila mmoja. Ala lillahi dinul khalis, ibadallah. Amali ya mwanadamu kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mpaka awe amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada yake, al-ikhlas يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akieleza maana ya ikhlas asema huwa ifradul haqq subhana bil qasd fi al ibada ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa malengo yako ya kufanya kila taa na ibada unaoifanya ikawa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kukubaliwa amali kuzunguka na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما wa بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه hakika kila amali anayofanya mwanadamu huifanya kwa malengo na nia ikiwa nia yake ni nzuri atalipwa kwa uzuri wa nia yake na kinyume chake asilaumu isipokuwa nafsi yake. wa innama likulli mri'in ma nawa, kila mmoja atalipwa kulingana na kile kilichokuwa katika kifua chake, katika nia ikiwa ni nzuri, kesho atapata malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa nia ile ni chafu, hapati chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يولا نيترجيه قوة قتلنا الله سبحانه وتعالى كيشو أم وما تندو يا ليفانيا فليعمل عملا صالحا نافاني ما تندو ميما يانو وفكيانا سنة يمتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ونما فنزو ولا يشرك بعبادة ربه أحداً wala simshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada anayomwabudu nayo subhanahu wa ta'ala kwa sababu ikiingia shirki ndani yake kukawa na riya kukosekana kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ikakosekana ikhlas katika ile amal basi atarejeshewa na Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na amal kama hiyo nasallallahu alafiyatu wassalam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله سبحانه وتعالى hana haja na amali yoyote ambayo mwanadamu amemshirikisha mwingine na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah ni mkwasi zaidi kuliko wale wanaoshirikishwa pamoja na yeye. Yoyote mwenye kufanya amali amali kama ile ndani yake akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala ataachana naye mtu kama huyu, na amali yake atamregeshia mwenyewe aende kwa wale aliowashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala aone watampa thawabu gani ibadallah al-ikhlas ni jambo adhimu sana atakikana mwanadamu apigane nafsi yake sana ili kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali zake na pamoja na kuwa mwanadamu aweze kufanya kila njia ili amali yake iwe ni khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala baada ya hapo hatakikani kujiona kuwa bado ana ikhlas bado apigani na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mtakabalie faman raa fi nafsihi alikhlas fa ikhlasahu yahtaju ila alikhlas yoyote anayejiona katika nafsi yake kuwa amekuwa na ikhlas ajue kile alichokiona katika ikhlas chahitaji bado kufanywa ikhlas na Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah miongoni mwa alama zinazoonyesha kuwa biidhnillahi ta'ala amal unaoifanya umeifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala adamu hubi shuhra kutopenda umashuhuri na umaarufu jambo ambalo leo watu wengi wameingia ndani yake mtihani kama huu bila wao kujitambua na hakuna kilichowaharibia watu ibada katika asri tunaoishi hii kama mambo ya kuvuta katika mavideo na mapicha katika ibada watu wanazifanya hakuna ibada anayoifanya mtu usipokuwa utamwona ameipiga picha ibada kama ile na kuitia katika mitandao ikiwa hii si ya nini maana ya riaa sallallahu alafiyatu wassalam ibadallah miongoni mwa alama zinazoonyesha kuwa mtu ana ikhlas katika amali yake an yukthira min a'mali sirri akithirisha kufanya amali za siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala hayo amali zake nyingi anazozifanya ajaribu kuziweka ni siri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala hii ni alama nzuri ya kuonyesha ikhlas ya mtendaji amal kama huyu ibadallah ni hatari sana waweza kufanya amal katika huu ulimwengu ukitarajia malipo makubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ukifika kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya uovu wa nia uliyokuwa nayo katika huu ulimwengu usikubaliwe hata amali moja ابو هريره رضي الله عنه يقول ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه فقال يا ابا هريره هؤلاء الثلاثه هم اول من تسعر بهم النار ها watu watatu ewe هريرة huraira ndio watu wa kwanza watakaochomwa katika moto wa allah subhanahu wa ta'ala ثم ذكر قارئ القرآن والمجاهد في سبيل الله والذhi yunfiqu malahu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataja hawa watu watatu msomaji Qur'an na mwanawachuoni ambaye alikuwa akinyoshewa vidole katika huu ulimwengu kuwa ni mwanawachuoni na mujahid fi sabilillah na mwenye kutoa sadaqa hawa wote kwa sababu hawakufanya lillahi subhanahu wa ta'ala Allah ataamrisha wataburuzwa kwa nyuso zao ndani ya moto wa jahannam وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عمل zao kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zitakuwa ni kama mfano wa vumbi lilopigwa na upepo hawatapata chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala وبدا لهم min الله ma lam يكونوا yahtasibun wallahi kama kuna aya inayotisha sana kwa wale tunaofanya amali zetu kisha hatuchungi kuwa na ikhlas katika amali tunaozifanya isikilize hii aya wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun kesho utakwenda kukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hukuyapigia hisabu watarajia una malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa nia mbovu uliyokuwa nayo katika huu ulimwengu usipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Allah ibadallah, ni wachache sana watakaookoka na maradhi kama haya, ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakaowachagua kwa juu yetu kumwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal usighurike na wale watu wanaozungumza mazuri kuhusu wewe anta a'lamu bi nafsik wewe wajijua zaidi nafsi yako na udhaifu uliokuwa nao muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalia amali yako kwa sababu ni wachache watakaookoka na mtihani huu mkubwa wa riaa ibadallah فالإخلاص إخلاص الإخلاص عباد الله كتك عمل تنزفانيا تموم بسان الله سبحانه وتعالى أتوب إخلاص كتك عمل amali ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين